الحديث التاسع من أحاديث عمدة الأحكام أو الحديث الثامن من أحاديث عمدة الأحكام يقول الإمام المقدسي رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنكر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ في مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سكر الثور Më pas, o ju të cilët keni besuar, friksoni Allahut me një frikë të sinqertë, siç meriton të friksohet atij dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë musliman. O ju njerëz, friksoni Zotin tuaj i cili krijoi prej një shpirti dhe prej tij krijoi palën e saj dhe prej këtij çifti i bëri që të rrjedhin shumë burra dhe gra. Andaj keni frikë Allahun me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruajeni marrëdhëniet farefisnore, në të vërtetë Allahu është kurdoherë mbikëqyrës mbi ju. O ju të cilët keni besuar, friksoni Allahut dhe thoni fjalë të drejta. Të goditura, në të vërtetë Allahu ua përmirëson punët tuaja dhe ua shlyen gjynahet tuaja, dhe ai i cili i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij ka fituar me fitore të bujshme. Më pas, themi se fjalët më të, më të drejta janë fjalët e Allahut në Kur'an, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikura, çdo shpikje është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr. Më pas vazhdojmë me hadithin e 8. të librit që po komentojmë, baza e dispozitave, thotë autori i librit Ebu Kudame el Makdisi Allahu e mëshiroftë, nga Amru ibn Jahja el Mezini, transmiton nga babai i tij se ka thënë, isha prezent i pranishëm kur Amru ibn Abi el Hasan pyeti Abdullah ibn Zejdin Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë, për formën, mënyrën e abdesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abdullah u kërkoi një tas pra një enë me ujë, Mori abdes, ashtu siç merrte abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ktheu pra hodhi pak ujë nga tasi dhe lau duart tri herë. Pastaj e futi dorën në tas dhe lau gojën duke bërë gargara, pra duke e, shp e duke bërë gargarë. Mori ujë me grush tre herë e thithi atë me hundë e pastaj e nxori prej saj tre herë radhazi. Më pas e futi dorën në tas dhe lau fytyrën tri herë. pastaj futi duart në tas pra në enë duke i larë ato nga dy herë deri në bërryla. Më pas vazhdoi me futjen e duarve në ujë dhe fshiu kokën duke filluar nga pjesa e përparme deri në fund të saj, këtë veprim e bëri vetëm një herë, më pas lau këmbët. Në një transmetim tjetër të këtij hadithi thuhet, filloi të fshinte pra me duart e lagura pjesën e përparme të kokës deri në fund të saj, e më pas i ktheu duart në vendin ku e filloi وهو صحابي جليل وقوله قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء التور هو إناء يشبه الطست كما فسره المؤلف هنا وفي هذا أن الوضوء يحل في جميع الآنية ويباح في جميع الآنية إلا آنية الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما وقاس العلماء على ذلك دائر الاستعمالات فلا يجوز الوضوء بها ولا استعمال آنية الذهب والفضة في غير ذلك من أنواع الاستعمال وقوله فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوضوء الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو يتوضأ وقد تقدم في الحديث السابق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه عثمان وهذا صحابي آخر يصف لهؤلاء الذين سألوه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول فسألوه فدعا بماء وتوضأ لهم كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم عملا وفعلا لأن ذلك أحسن في التعليم Gjithashtu dhe i ati është i besueshëm si ai. Uh, Amru ibn Abi al-Hasan i cili ka pyetur Abdullah ibn Zeid, Abdullah ibn Zeid ibn Asim është sahabi fisnik. Pra e kanë pyetur atë mbi abdesin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mbi formën dhe mënyrën që merrte abdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky ka kërkuar një enë. Pra, këtu është përmendur termi taur, që është i ne dhe është diçka që i ngjan domethënë i ngjan tasit, siç e ka komentuar autori Allahu e mëshiroftë. Dhe kjo tregon për lejueshmërinë e përdorimit të enëve në të gjitha adhurimet, përveç enëve të arit dhe të argjendit, siç e ka ndaluar të gjë për kemester me hadith tjetër të tij, pra edhe në abdes, pra në këtë rit, kaq të rëndësishëm të islamit, Lejohet përdorimi i mbartjes së ujit në këto enë përveç tham enëve të arit dhe të argjendit. Dhe ky sahab mbasi i kërkojnë që të përshkruajë abdesin e pejgamberit selam, kërkon enën me ujë, ashtu që t'ua përshkruante abdesin e pejgamberit selam siç e kishte parë, pra siç e përmendëm dhe në hadithin paraprak në hadithin e 7, pra siç e përshkroi Osman ibn Affani Allahu qoftë i kënaqur me të hadith atë mënyrën dhe formën e marrjes së abdesit nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra siç ata e kanë Dëshmuar pejgamberi selam, pra ky kërkoi një enë ashtu që t'u shpjegonte formën e abdesit me se nëpërmjet veprimit, sepse kjo është më e qartë dhe më domethënë që ngulitet më nga njerëzit dhe mësohet më mirë. Gjithashtu, duke ua përshkruar, pra duke u treguar me veprimet e tij abdesin e pejgamberit selam, edhe ua shpjegonte me se me fjalë, ashtu që kjo të ishte më e qartë dhe të ngulitej كما سبق بيانه في الحديث السابق قال ثم أدخل يده في الثوب فمضمض واستنشق واستنتر ثلاثا بثلاث غرزات تقدم أيضا الكلام عن المضمضة والاستنشاق وحكمهما في الوضوء وبين هنا صفة المضمضة والاستنشاق وأن المتوضئ يأخذ ماء في كفه فيتمضمض ببعضه ويستنشق من بعض الآخر فيكون قد تمضمض واستنشق من كف واحدة ويفعل ذلك ثلاث مرات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا وسبق أيضا الكلام على غسل الوجه وحدود الوجه وأنه من منبت الشعر إلى أسفل الجسم طولا ومن آه الأذن إلى ومن الأذن إلى الأذن أرضا آه، ثم أدخل يده في الثور فغسلهما مرتين إلى المرفقين سبق أيضا الكلام على غسل اليدين وحكم ذلك في الوضوء وأن أن حدود اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق نعم Pra vazhdon Sabiu nderuar t'u shpjegojë domethënë mënyrën dhe formën e abdesit të pejgamberit alejhi selam kur thotë ktheu pra hodhi pak ujë nga tasi dhe me to lau në fillim duart tre herë duart këtu kam për qëllim siç e përmendëm te hadithi i mëparshëm që shpjeguam krejt abdesin e pejgamberit alejhi selam kemi qëllim shuplakat e duarve pra tre herë më pas futi dorën e tij në tas, pra në enë, dhe mori ujë me grushtat e tij dhe lau gojën duke bërë gargarë dhe më pas e thithi edhe tre herë dhe shpëlau hundën. Pra, me të njëjtin ujë, me të njëjtin, domethënë, grusht ujë, fut një pjesë në gojë, e shplan atë duke bërë gargarë dhe e thith me hundë duke e nxjerrë prej saj, pra me të njëjtin ujë shplan edhe gojën, edhe hundën tre herë. Siç e përmendëm në hadithin e mëparshëm. Më pas e futi dorën pra në enë, në tas dhe lau fytyrën tre herë. Fytyrën e kemi e kemi thënë domethënë se kush është kush kihet për qëllim me fytyrën, pra kush është përkufizimi i fytyrës nga rrënjët e flokëve mbi ballë deri tek deri poshtë mjekrës, kjo në gjatësi dhe në gjerësi nga cepi i veshit, domethënë nga fillimi i veshit deri tek veshi tjetër në gjerësi. Dhe më pas thotë Futi duart në enë duke i larë ato pra dy herë deri në bryla. Pra këtu flitet për duart të cilat përkufizimi i tyre është nga maja e nga ekstremi i gishtave, nga maja e gishtave deri mbas brylave. Naam. Wa qawluhu fa ghasalahuma marratayn ila al-mirfaqayn fi hadha fa'ida wa huwa wa hiya jawaz al-ikhtilaf fi 'adad al-ghasalat bayna al-a'dha'. فذكر أنه غسل يديه مرتين وتمضمض واستنشق نعم غسل يديه ثلاثا في أول الوضوء وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم ذكر أنه غسل يديه مرتين فاستدل العلماء بهذا على جواز اختلاف العدد في آه، غسل أعضاء الوضوء وأنه يجوز أن تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ويجوز أيضا بعضها مرة وذلك لأن الواجب في غسل الأعضاء هو مرة كما بينا ذلك في الدرس السابق فإن زاد على ذلك فهو سنة والسنة يجوز التنويع فيها ولكن الأولى أن يغسل الأعضاء على نسق واحد إما مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا وإن آه، نوع في بعضها في بعض الأوقات فلا حرج ولا بأس وقوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه في هذا بيان صفة مسح الرأس وإن كنا قد ذكرنا ذلك في الدرس السابق إلا أن هذا فيه بيان آه، بيان كيف يمسح الرأس وأنه يأخذ ماء بيده فيبدأ بمسح مقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم يرد يديه إلى مقدم رأسه إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه سبق أيضا كلام على غسل الرجلين وحدود آه، غسلهما طولا وعرضا قال وفي رواية بدأ بمقدم راسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه كما بيناه أنه مسح رأسه ابتداء بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وكما ذكرنا في الدرس السابق أن الأذنين تدخل في حكم مسح الرأس لحديث الأذنان من الرأس فيمسح أذنيه مع مسحه لرأسه وصفة مسح مسح الأذنين أن يدخل إصبعيه السباحتين أو السبابتين في أذنيه ويجعل إبهاميه من خلف أذنيه فيمسح بهما أذنيه هذه هي الصفة الواردة في مسح الأذنين هذا الحديث بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو آه، عاضد للحديث السابق Sahabiut, ku thotë i lau duart tre herë këto këto e tha në fillim dhe ka për qëllim domethënë shuplakat pastaj shpjegoi larjen e gojës dhe të hundës tre herë pastaj fytyrën tre herë siç e shpjeguam edhe në hadithin e, e Othmanit pastaj i lau duart e tij pra ka për qëllim parakrahët dy herë Dhe në këtë pjesë të hadithit dijetarët janë argumentuar me të duke thënë që mund të lahen disa prej gjymtyrëve më pak se 3 herë, pra mund të ndryshojë, domethënë gjatë një abdesi numri i larjeve. Për shembull, i lan duart 3 herë, edhe fytyrën 3 herë dhe parakrahët 2 herë ose e kundërta i lan ato 2 herë dhe këto 3 herë ose edhe një herë të vetme sepse origjina dhe ajo çka është uaxhib e detyrueshme në abdes është që të lahen gjymtyrët një herë, kurse dy apo tre herë këto janë sunet. Dhe duke qenë që suneti është i larmishëm, domethënë atëherë mund të praktikohen me larja me një, me dy apo me tre herë dhe nuk ka asnjë pengesë dhe asnjë gjë të ndaluar. Më pas, vazhdon hadithi, ku thotë më pas i futi duart në ujë dhe fshiu me to kokën, pra me duart të lagura, apo me pak ujë fshiu kokën, duke filluar nga pjesa e përparme dhe deri në fund të saj. Edhe këtë gjë domethënë e bëri një herë të vetme. Edhe ë, domethënë duke shkuar në fund të flokëve dhe duke u kthyer në vendin ku filloi. Edhe pse këtë e patëm shpjeguar në hadithin e Othmanit, po këtu ka qartësim më tepër në këtë hadith ka disa gjëra shtesë dhe qartësim më tepër mbi hadithin pra e Othmanit mbi abdesin. Dhe kemi thënë që për sa i përket larjes së veshëve, dhe kemi përmendur hadithin që dy veshët janë prej kokës dhe mënyra se si e, lahen domethënë veshët me duart e lagura mbasi kemi mbaruar punë me me kokën nga fillimi duke filluar nga përpara dhe duke shkuar mbas dhe duke u kthyer aty ku kemi filluar gishtat tregues i fusim në vesh dhe me to lajmë pjesën e brendshme të veshëve وفي شأنه كله هذا الحديث أورده المؤلف هنا في باب الطهارة لبيان أن السنة في الوضوء أو في الطهارة أن يبدأ بغسل ميامنه فقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله المقصود بالتنعل لبس النعل وقولها وترجله وترجله المقصود بالترجل تسريح الشعر ومشطه وقولها وطهور المقصود به الوضوء وأيضا الغسل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بميامنه في الوضوء كما في الأحاديث السابقة وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشق آه، بشقه الأيمن في الغسل وأيضا لما فرسلت ام عطيه ابنته قال në veshjen pra mba, në veshjen e shapkave pra e shapkave në krehjen e flokëve kur pastrohej si dhe në të gjitha çështjet dhe punët e tij të mira. Uh, autori i librit Allahu e mëshiroft e ka transmetuar e ka sjell këtë hadith në kapitullin e pastrimit për të treguar që uh, në abdes pra gjatë pastrimit fillohet dhe pëlqehet që të fillohet me anën e djathtë, pra me djathtën. pra në fjalën e Aishës ku thot e pëlqente pejgamberi selam përdorimin e të djathtës në mbathjen e shapkave, pra në veshjen e shapkave këpucë apo gjithçka që vishet në këmbë, në ë krehjen e flokëve, pra në krehjen dhe pas, dhe shpupuritjen e, e flokëve, domethënë në rregullimin e flokëve dhe kur pastrohej. Me pastrim këtu është për qëllim qoftë abdesi dhe qoftë gusli. Dhe ka ardhur, domethënë që pejgamberi selam fillonte qoftë në abdesin e tij dhe qoftë në guslin e tij me larjen e të djathtës përpara së majtës, siç e shpjegojnë uh, disa nga nga gratë e tij, që pejgamberi selam lante në fillim gjysmën e djathtë dhe vendet e abdesit në to dhe pastaj gjysmën e majtë të trupit të tij. Na. وقولها وفي شأنه كله أي في جميع أحواله وهذا عام مخصوص يعني قولها في شأنه كله هذا لفظ عام ولكنه قد دخله التخصيص لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل بشماله آه، أو يباشر بشماله بعض الأمور ويبدأ بشماله بعض الأمور كما ثبت في حديث أنس عند الحاكم قال من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن أن يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج أن يبدأ برجله اليسرى وقاس العلماء على ذلك دخول الخلاء والخروج منه فقالوا ينبغي أن يبدأ إذا دخل برجله اليسرى وإذا خرج برجله اليمنى لأنه سيدخل في مكان تحضره الشياطين واستحب بعض العلماء هذا ولا يوجد دليل على ذلك لكنه استحباب من بعض العلماء ويقول الإمام النووي عليه رحمة الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر يعني يقول أن قاعدة الشرع التي دلت عليها الأدلة أنه يستحب أن يبدأ الإنسان باليمين في كل ما ما كان من باب التكريم والتزيين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بميامنه في الوضوء وما كان بضدهما استحب فيه التياسر وسبق المثال على هذا في دخول المسجد والخروج منه لأنه عند دخوله المسجد يدخل إلى بيت من بيوت الله لأداء طاعة فينبغي أن يبدأ فيه بالدخول باليمين كما دل عليه حديث أنس إذا خرج سيخرج من مكان أو من بقعة هي أحب البقاع إلى الله أو من أحب البقاع إلى الله fa yakhruju bi rijlihi al-yusra wa yuqasu alayhi ma kana nahwan min dhalik. Naam. Uh, më pas fjala e saj Allahu qoftë i kënaqur me të si dhe në të gjitha punët e e e tjera pra të tij të mira. Kjo është një shprehje që quhet amun makhsus, domethënë diçka e përgjithshme, por e kufizuar. Sepse siç ka ardhur në hadithin, në shumë hadithe dhe ndër to hadithi i Enesit, siç e transmeton Imam Hakimi Allahu e mëshiroft, kur të hyjë thot teksti i hadithit dikush prej jush në xhami, le të hyjë me këmbën e djathtë dhe kur të dalë prej saj le të dalë me le të dalë me këmbën e majtë. Dhe duke bërë qiyas, pra duke bërë analogji dietarët me këtë hadith, kanë thënë që është e pëlqyeshme që edhe kur hyn në banjo të hyhet me këmbën e majt dhe të dilet me këmbën e djathtë, sepse po hyn në një vend në vendin e shejtanëve dhe të xhindëve dhe të dilet me këmbën e djathtë prej saj. Pra kjo është e pëlqyeshme dhe nuk ka argument të drejtpërdrejt, por është një qiyas, një analogji që bëjnë dietarët me hadithin e Enesit. Pra, sepse ti kur po hyn në xhami, po hyn në vendin më të pastër dhe më të dashur të Allahut në tokë. Dhe po del prej tij për në dynja, domethënë për në dhe për këtë Imam Nawawi ka thënë baza e është bazë prej bazave të sheriatit që pëlqehet që çdo gjë e mirë, e pastër, e bukur, e nderuar dhe respektuar të fillohet me të me të djathtën dhe çdo gjë tjetër që është e kundërta e kësaj, pra që është e ulët e papastër, të bëhet me të majtën. Pra duke u argumentuar dhe ky dietar me hadithin e Enesit, pra sepse ti po hyn në xhami, i cili është vendi më i nderuar dhe më i dashur i Allahut në faqen e dheut. Dhe kur po del, po del domethën në punët e përditshme të dynjas, e cila është e e ulët. Na. tregojnë për pëlqyeshmërinë e fillimit të larjes pra të gjymtyrëve në abdes pëlqehet që të lahen gjymtyrët e djatha pra me të djathën sepse ky është një synet më se i sigurt pra tepër i sigurt dhe i përforcuar edhe nëse robi e, dhe nëse robi fillon domethënë që të lajë gjymtyrët e tij të majta abdesi i tij është i saktë dhe i pranueshëm por ky ka lënë atë çka është më e mira dhe më e shpërblyer Pra, e, si që thamë, pra, në këtë hadith, në të hadithin e nëndë dhe hadithin e tetë, tregohet se syneti pra tradita pejgamberit alejhi selam është që të fillohet në abdes të në gjitha punët e nderuara të shpërblyera dhe respektuara me të djathën me kaq po e mbyllim mësimin e sotëm lutim Allahun e lartësuar që të na japi dhe të furnizojë me dije të dobishme dhe punë të mira dhe të na furnizojë të na japi sinqeritet në fjalë dhe në vepra shumë vëllezër muslimanë i kanë punësuar gratë e tyre në restorante ku shitet alkool dhe ka përzierje me burra dhe disa të tjerë i lejojnë të punojnë në shtëpitë e qafirave si në Itali në Europë duke qenë të pashoqëruar me burrat e tyre dhe të pambuluara dhe gjithashtu burrat e tyre përdorin paratë e tyre pra të këtyre bashkëshorteve që përfitojnë ato për të gjitha nevojat e tyre. Çfarë gjykimi ka wa ومحلات التي تباع الكحول وتقع هناك اختلاط بين الرجال والنساء وآخرين يبيحون ويؤذنون يأذنون لنسائهم أن يشتغلن في بيوت الكفار كمثلا في إيطاليا وفي أوروبا بصفة عامة وهن يذهبن إلى محل آه، إلى أماكن العمل بغير صحبة آه، الرجال ومتبرجات وهؤلاء الرجال يستعملون مكاسب نسائهم التي ذكرنا يعني أحوالها فما الحكم على ذلك على استعمال هذه الأموال وهل لهؤلاء رجال مسؤولية أمام الله لهذا الفعل أثبكم الله وحياكم الله نعم الله المستعان هذا الأمر يعد أمرا منكرا الله سبحانه وتعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكم وهو خطاب لجميع النساء وقرن في بيوتكن فالمرأة مأمورة بالقرار في بيتها والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها مسؤولة وراعية في بيتها قال عليه الصلاة والسلام المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها تلك هي رعايتها وذاك هو المكان الذي تكون فيه مسؤولة على من تحت يدها أما خروجها هنا وهناك فهذا أمر منكر وأمر محرم لا سيما إذا كانت تعمل في أماكن مختلطة بين الرجال والنساء والأدهى من ذلك والأمر أن تنتقل من دولة إلى أخرى للعمل في بلد الكفار وهي متبرجة وعند كفار غير مؤتمنين فالأمر يزداد سوءا أكثر وأكثر فسفرها محرم وسفرها بدون محرم أيضا ممتر آخر وعملها عند كفار منكر ثالث وتبرجها منكر رابع فهي عدة منكرات وبناء على هذا فإن ما تكتسبه من مال يعد كسبا محرما لا يحل لها ولا لزوجها فنصيحتي لهم أن يتقوا الله وأن يسعوا في طلب الرزق الحلال والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه بطاعة الله سبحانه فمن اتقى الله وأطاع الله يسر الله له الرزق الحلال فلا يجوز الرجال أن يأذنوا لنسائهم في مثل هذه الأعمال ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مثل هذه الأعمال وعلى الجميع أن يتقوا الله وأن يعلموا أن تلك المكاسب محرمة لا يجوز إنفاقها لا في مصلحة المرأة نفسها ولا في مصلحة dhe qëndroni pra në shtëpiat tuaja dhe mos shfaqni bukuritë e tuaja, bukuritë tuaja deri në fund të të ajetit, pra siç i shfaqnit në kohën e xhahilijetit. Dhe thotë pejgamberi alejhi selam në fundin e hadithit të gjatë dhe gruaja është bareshë dhe përgjegjëse për kopenë e saj në shtëpinë e burrit të saj. fakti që këto gra, kjo grua apo këto gra dalin nga shtëpit me vend e pa vend këtu apo aty, ky kjo është një vepër e urryer dhe është një gjynah. Dhe fakti që ato dalin pra jashtë vendeve islame pra në në Evropë për tek qafirat, pra udhtojnë për ato vende, ky është një gjynah i dytë. Sepse qafirat janë njerëz që nuk janë të besueshëm. Edhe vendet e kufrit nuk janë vende që duhet të udhëtojë myslimani në to. Fakti që ato dalin të zbuluara, ky është një gjynah i tretë. Fakti që ato dalin të pashoqëruara pra nga burrat dhe punojnë nëpër shtëpiat e tyre dhe në vende ku ka haram dhe përzierje, ky është një gjynah i katërt. Pra këtu ka disa ndalesa. Dhe duke qenë që këto gra domethënë bien në të gjitha këto ndalesa që përmendëm dhe të tjera si këto atëherë kjo tregon se kjo pasuri e fituar është haram, pra as ajo nuk bën që ta përdori atë dhe as bashkëshorti i saj nuk bën që ta përdori atë. Dhe kush friksohet nga varfëria, duhet t'i mjaftojë atij fjala e Allahut të lartësuar i cili thotë në këto ajete Ue men jetevekkel alallahi fehuve hasbuh dhe ai i cili i mbështetet Allahut, ai i mjafton, është i mjaftushëm për të. Dhe ai i cili i friksohet Allahut me sinceritet, Allahu do t'i japi atij rrugëzgjidhje në të gjitha problemet. Gjithashtu thuhet në hadithin e pejgamberit selam, mbështetju Allahut dhe ai do të të mjaftojë, dhe nuk arrihet pra bereqeti nuk arrihet furnizimi në kundërshtimin dhe në mëkatimin karshi Allahut të lartësuar. Prandaj domethën këto gra duhet që të heqin dorë nga këto punë dhe nga këto gjynahe që u përmendën gjatë pyetjes dhe burrat e tyre janë përgjegjës për gratë e tyre dhe për pasurinë që ato sjellin domethën dhe përfitojnë duke kryer këto gjynahe që u përmendën. Allahut i kërkojmë ndihmë dhe tek ai kërkojmë strehim. Naam. Barakallahu fikum ahsan ilaykum shaykhana. كلمة توجيهية ونصيحة من قبل الشيخ عبد العزيز البرعي لأن هناك آه، كثيرا من الأخوة الألبان يعني المغرورين سواء من ألبانيا ومن كوسوفو ومن غير